Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės. Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs veiko mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams, susivadins savo mokytojų kad jie pataikautų jų ausims. Jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Bet tu būk visame kame apdairus, kentiek vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę. Aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurio mane tą dieną apdovanos viešpats, teisingasis teisėjas. Ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meile laukia jo pasirodant. Paskubėk veikiai atvykti pas mane nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką. Krescentas į Galatiją, Titas į Dalmatiją. Vienas Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atsivesk morkų. Jis bus man naudingas padėjėjas. Tichiką aš pasiunčiau į Efezą. Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau Troadėje pas Karpą. Taip pat knygas, ypač pergamentus. Kalvis Aleksandras man padarė daug blogą viešpats jam atmokės pagal jo darbus. Ir tu saugokis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams. Mano pirmajame apsiginime nie vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Te nebus jiems to tai palaikyta nusikaltimu. Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad per mane toliau skelbimas pasiektų pilnatvę ir visos tautos jį išgirstų Jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbė savo dangaus karalystėj. Jam garbė per amžių amžius. Amen. Pasveikink Priską, Akvilą ir Onesiforo namiškius. Erastas pasiliko Korinte, o Trofimą palikau Milete sergantį paskubėk atvykti dar prieš žiemą. Tave sveikina Eubulas, Pudentas, Linas ir Klaudija bei visi broliai. Viešpats stebūna su tavo dvasia, malonė teesie su jumis.